اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمن بالخير أما بعد sva pa hvala i zahvala pripadaju samo Allahu, savršenom gospodaru svih svjetova. Ne ga hvalimo na svemu, jer je on potpun i savršen u svemu. Njemu zahvalijemo na svemu što nam od njega dolazi, jer savršen ne griješi i kad propisuje propise i kad sudbinu određuje. Od njeg pomoć, oprost i uputu tražimo, jer bez njegove pomoći ništa ne možemo, a bez njegova oprosta već kaznu zaslužiš smo. I koga Allah uputi napravi put, tome nema zablude i u dženetu će vječno da uživa. Ako ga Allah subhanahu wa ta'ala pravednu zabludi ostavi, tome nema ni pomagača, ni upućivača, niti iz džahennema vječnog izbavljivača. Zato svjedočimo da nema drugog Boga sem Allaha jedine i nema sudruga, i da je Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahov rob najbolji i njegov poslanik posljednji koji je dostavio poslanicu, ispunio je emanet, pokazao Allahovom voljom i dozvolom kako se ispravno vjeruje, kako se ispravno djeluje i kako se prema svakome ispravno obhodi. A zatim nastavljamo za Allahov pomoć i dozvolu sa komentarom Vasitijske akide gdje se objašnjava akida ashaba i onih koji slijede u dobro do sudnjega dana, vjerovanje ashaba i onih koji slijede u dobro do sudnjega dana. Pa nakon što je šeh završio sa iznošenjem ajeta kao primjer kako ehli sunnet vjeruje u sve što je došlo u Kur'anu vezano za Allahove subhanahu wa ta'ala osobine, to jest vjerujemo Allahu kao što vjerujemo Allaha i hadisa poslanički, gdje su spomenute neke dodatne osobine, pa je šeh na kraju pojasnio šta je to sunnet, koja je njegova vrijednost i da ehli sunnet vel džama'a, oni koji su na putu sunneta, na putu selefa, na putu prvih generacija, na onom nepromjenjenom izvornom islamu, da oni i vjeruju u sve što je došlo u hadisima, isto onako kao što vjeruju ono što je došlo u ajetima, kaže šeh bel hum ul vasatu fi firaki il ummeti kema enna il hiya hi il vasatu fil umami. Oni su, kaže, sredina, umjereni. Između svih firki u ummetu, sekti u ummetu, pravaca unutar ummeta, muslimanskih pravaca. Kao što je ummet islamski ili vjera islam, sredina između svih drugih religija. Pa poredi ehli sunnet ili fuz sunneta unutar islamskog umeta sa umetom u odnosu na ostale ili islamom u odnosu na ostale religije. I za jedno i za drugo tvrdi ono što je već Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu rekao. Da su oni umjereni i najbolji u sredini između krajnosti. Bilo da se radi o sunnetu unutar ummeta, pravom putu unutar mnogih sekti islamski, ili ummetu islamskom među ostalim razilaženjem koje postoji u svijetu. Pa komentatori počinju sa ovim drugim dijelom, jer se s njim poradi, a zatim nastavljaju sa govorom šehu Islama. Kaže, sredina je kao što je Islam sredina između svih religija ili između ostalih umeta. Islam je vjera koju Allah subhanahu wa ta'ala objavio Ademu alaihi salam zatim ostalim poslanicima završio je njenu objavu sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam svi su imali jednako vjerovanje, imali su jednake osnovne principe, vjerovanje u Allaha, meleke, knjige, sudnji dan i odredbu. Svi su imali šehadet, samo se poslanik, ime poslanika mijenjalo. Namaz, po, zekat, hač, na načine koji se razlikuju kod svakog od njih, manje ili više. Svi su imali osnovne moralne principe, naređivali su na dobro i odvraćali se od zla. Sve to je islam. Počeo je sa prvim čovjekom na zemlju, na zemlji i završio je sa zadnjim muslimanom na zemlji, kada nego Allah ga povuče presudnji dan šaljuće najvjetar. Počeo je sa prvim poslanikom, završio je sa zadnjim poslanikom i najboljim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi ve sallam. Ovdje se ne cilja ova islam u širim smislu riječi, nego islam kao šarijat Muhammeda sallallahu alaihi ve sallam. On je umjeren i najbolji Jer je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem najbolji. I naš umet po riječima Allaha uzvišenom Kur'anu je najbolji. Umjeren je između svih i najbolji je u odnosu na sve ostale šerijate koji su od Boga objavljeni. A zatim je umjeren i u sredini je između postojećih religija gdje jedni pretjeruju, drugi popuštaju. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala nekim poslanicima objavljivao šarijete gdje se neke stvari od praktičnih fikskih pitanja bile poznate po lahkoći, po popuštanju, tako kažem. Ne popuštanju odnosno na nedosljednost u primjeni nečega, nego popuštu, lakši propisi bile. I bilo je šarijata gdje su propisi puno bili teži. Pa se spominje da nekima prije nas, kad im se isprlja odjeća nečistoćom, jedini način da je uklone i da je izražu taj komad odjeće. Nisam mogla oprat. Pa krpi novi. Za neke grijehe morao insan da se bičuje ili kamenuje do smrti. Da sam sebe ubije. Dok kod nas je došlo lakše od toga. Ali teže odnosu na neka druga pitanja koja se spominju, koja su bila tipična za neke druge šarijete, nekih drugih poslanika. A pogotovo sad, nakon što je Allah poslao Muhammeda sallallahu alaihi sallam, kojim je dokinuo sve ostale šarijete, Islam kao vjera jedina kod Allaha priznata ispravna u moru današnjih vjera, religija, je mjera i sredina i primjer između pretjerivanja i popuštanja. Pa da poredimo samo tri velike, židovstvo, hršćanstvo i islam kod židova pretjeraše u opisu Allaha subhanahu wa ta'ala te mjere da ga uporodiše sa stvorenjima, pa i tuguje i plače i liči na insana starog i ovo i ono. Kod kršćana pretjeraše u veličanju insana do te mjere da, da neke od njih obožavaše. Suprotno to tamo. Islam Allah opisuje onako kako njemu dolikuje a ljude makar bili poslanici onako kako njima dolikuju, ne dižući njih na stepen Boga, niti spuštajući Boga na stepen insana, na primjer, nego je sredina. Kada je pitan obradoslov je također, kod jednih se pretjeruje u čistoći, da tako kažem, do te mjere da sa ženom u hajzu nema sjediti, nema spavat, nema ništa, u kući zajedno, neko se mora se odvojiti tako dalje, što je kod židova. Kod kršćana ista ta žena u hajzu može normalno se moli kao ona koja nije u hajzu. Naprimjer, popuštanje kod jednih, pretjerivanje kod drugih. Islam ima granicu i pravilo. Opođene prema neštosti također. Neki ibadeti, odnos prema poslanicima. I mnoge, mnoge druge tema ako uporadimo, vidjet ćemo da ima religija koje pretjeruju u odnosu na islam. Granicu prelaze, bilo ljudsku, pa dižu na stepen Boga ili u propisima. I ima religija koje skroz popuštaju, u islamu je sredina i mjera. I Allah za muslimane, za ashabe, predstavnike i nosioce islama, kaže وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا Mi smo vas, kaže, učinili srednjim putem, najboljim putem, umjerenim putem. Riječ vasat znači sredina I vesat znači isto tako najbolji. I primjer. I ko, ko je od ovih značajna je ciljano ajetom? Sve. Najbolji umet, kao što kaže u drugom ajetu, kuntu hajera umet i nuhrižite nas. Vi ste najbolji umet koji je izašao, izveden ljudima, koji je pokazan ljudima. A kaže, vi ste srednji umet. I sredina je uvijek najbolja do te mjere da kažu učenjaci hajru lomure vasatul vasit va šarru halifratu va tefrit. Najbolje stvari su sred, srede, a najgore su pretjerivanje ili popuštanje, svejedno je. Insan kad vozi, pogotovo ako brzo vozi, totalno mu je svejedno, će sletiti lijevo ili desno. Bitno mu je da ne sleti i da nastavi ići pravo. Pa je islam ko islam u Kur'anu opisan najboljim i srednjim putem. I najbolji je zato što je sreda, srednji. I to je mjera. I Islam Muhammeda sallallahu aleyhi ve sallam je to, jer on ima govori. Nakon što se u Islamu desile razne promjene, pa nastane razne sekte, ostaje, ostaju riječi Allaha subhanahu wa ta'ala istinite i pravilo i primjer. Jer Allah i da rezona Islam govori koji je bio izvorni Islam, da je najbolji. Pa taj izvorni Islam i mora da bude najbolji. Šta gore se od promjena kasnije desi, ehli sunnet unutar ummeta je sredina i najbolji, kao što je ummet unutar ummeta sredina i najbolji. Jedan je primjer, original, dokaz protiv svih drugih, to je sunnet, onda su nas zablude, novotarije koji su nastale i sekte, i ummet islamski, vjera islam, je primjer, original i dokaz protiv svih onih koji su izmijenjene, iskrivljene od ljudi, izmišljene i tako dalje. Jer Allah kaže وَكَذَارِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَنَ النَّاسِ Mi smo vas učinili srednjim i najboljim umetom da budete svjedoci protiv ostalih ljudi. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا Ovo je vama bitno. A da poslanik bude svjedok protiv vas. Jer on je onaj koji je, kojemu je Allah objavio i koji je teoretski i praktično primijenio i pokazao šta je istina. Reći ašhadu anna Muhammeden Rasulullah, a biti daleko od Rasula, je dokaz protiv tebe. I Rasul je dokaz protiv tebe. I riječi koje govoriš. Odstupanje od njegovog sunneta te udaljava od onog najboljeg momenta. Pa koliko ostupiš, toliko se udaljiš. Jer vi ste, ako budete na pravom putu, svjedoci protiv ljudi. A koliko ste ili niste na pravom putu, mjerilo vam je Muhammed Srazim koji svjedo protiv vas. Ili dokaz protiv vas. Ako ostupite. Inače i dokaz nas. Zato je Ehli Sunne sredina i sredina je najbolja, a ne možeš biti sredina ako nemaš krajnosti. Nije, znači to nije sreda. Pa ću ovdje napomenuti nešto da ne zaboravim kasnije, a to je da nije poenta biti sredina između dvije krajnosti. Nego je poenta biti sredina između svih krajnosti. Nekad postoje 5, 6, 7, 9 pravaca. I često se ljudi zalete, na primjer, petice će muzet, pa ako ima neko koji je skroz zastranio i neko koji je na sredini, a on teži skretanje u tu stranu, bilo je pretjerivanje ili popuštanje, on se nađe tu negdje između istine i zablude i tješi sebe kako je on srednji put. Ono nisam ja skoro zotišao ko ovi, ali nisam ni labav ko ovi. Na primjer. A sredina je u sredini. A ne lijevo ili desno. Tako ako ima sedam, šest, devet i tako dalje. Ne mora biti uvijek neparan broj da bi se mogla naći sredina. A šta mora biti? Mora biti mjera. Islam je jedina ispravna vjera, to Allah kaže. Inna dina inda Allah in Islam. I u toj vjeri, jer Allah znao da će se promijeniti stvari. Poslani se zame najavio, men ja iš minkum fe se jerahti rafen ketira, ko bude živio nakon mene, vidjet će, doživjet će mnoga razilaženja. Fa'rejkum bi sunnati, na vama jer sržite moga sunneta. I sunneta halife poznat hadis. Pa u islamu, kojeg je Allah učinio da bude ispravna vjera, postoji mjera koja se zove sunnet. Islam bez sunneta nije islam i istina unutar islama među islamskim razilaženjima bez sunneta nije istina. Nije pravi put. Allah poslao poslanika i rekao mu u suri Yasin na početku samo inneke le minel mursanin ti si poslan a nasi radin mustaqim na pravom putu Ako je Allah garantovao za poslanika, a jeste nam puno mjesta u Kur'anu da je on na pravom putu, to je to automatski garancija svako, protiv svakoga onoga ko odstupi od puta poslanika sallallahu alejhi da je na krivom putu. I da nije na pravom putu. I zato je došlo u hadisu se umet pod 73 skupine i da će svi idu ka vatri osim jedna. Ne dvije ili tri, osim jedna. I zato je Allah u Kur'anu rekao وَأَنَّ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُهُ وَلَا تَتَّبِعُ سُبُلَ Ovo je moj pravi put, jedan. Pa ga slijedite. I nemojte slijediti stran pod se puta. Pa vas, da, da vas oni odvedu iz pravog puta. I sad je šeh ovdje spomenuo pet temela, ima ih više, ali spomenuo pet najbitnijih stvari kao primjer da je ehli sunnet vel džemaat uvijek umjeri. I zato su umjereni. Na sunnetu. Između pretjerivanja i popuštanja. Između pretjeranog davanja nekakvih prava koja ne posjeduje ako se radi o ljudima, bilo poslanicima, sama i drugim. Ili oduzimanja prava. Između pretjeranog veličanja onoga koji se ne smije veličati ili nepoštivanja onoga što se mora poštovati. Pa kaže, فهم وسط في باب الصفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. Oni su, kaže, kad je u pitanju vjerovanju Allahova imena i svojstva, sredina u jednoj mjera. Između, kaže, onih koji ih negiraju poput džehmija, a džehmijom se naziva onako, pored sekte džehmijama, džehmijom se naziva svako onaj ko ne potvrđi Allahovo svojstvo, tako je običaj ona ne bio. Pa se pod džehmijom zaziva je Ebu Atazila, je Šarija i Maturidija i Kulabija ili neko drugi ako bude izvrlo. <coughs> Kaže se džehmija, to što su uzeli džehmijski put. Predci su u, u tome džehmije, a ne Muhammed s.a.v. I na isti kalup, samo što su odvadili malo manje ili više u odnosu na džehmije. Jer su džehmije prvi koji su negirali Allahov imena i svojstva. Pa se kaže, oni su sredina između džehmija koji negiraju Allahu svojstva. A kako se negira? Molim? Kako se negira? Pa kako, šta je tvrst? Šta znači negirati Allahu svojstva? Ne znači. Ne priznaju za tu. Svako nepriznavanje onako kako je objavljeno je negiranje. Zato negiranje može biti da čovjek kaže nije to Allah rekao, pa da izađe iz vjere. Ili ja u to ne vjerujem. Nije to tako. Ili da kaže to se ne svata bukvalno, to treba protomačiti. Nije ruka, nego je moći pomoć. Opet je negirao ruku. Razlika je stepen zablude. Jedno biva kufr, drugo novotarije i tako dalje ali je pojenta da on nije priznao ono što Allah hoće da se prizna. Tako da tu i direktno negiranje, i indirektno negiranje, i tumačenje, i tefvid takozvani, a to je prepuštanje Allahu, pravljenje poslanika sallallahu alaihi sallam, sahaba i ostalih vjernika neukim. Kaže, jeste Allah rekao ruka i mi kažemo da Allah ima ruku, ali, ne, zna, ali to znači r u k a. A ne znamo šta znači. Nećemo reći da je to ruka u značenju, samo ćemo pred slova ona priznati. Allah zna, mi ne znamo, kad to su oni ajte mu mutešabihat, što ih ne zna, osim Allah. Znači ne kaže to. Ima i ta opcija, i to je negiranje. Jer Allah kad je rekao ruka, objavio je Kur'an na arabskom jeziku, Arab razumije šta je ruka. Šta je jed. I šta su jedahu, njegove dvije ruke. Na primjer samo. Pa svako nevjerovanje ispravno je negiranje ne priznava ispravno. Osim u jednoj situaciji kad se prizna i pretjera. Pa su, kaže, sredina između ovih što negiraju, neće Allahu da potvrdi ono što je sam se potvrdio, onako kako je to potvrdio i kako je to Resul sallallahu sallam razumio, ashabi podučio, i oni koji porede Allaha sa stvorenje. Oni kažu, jeste, Allah ima ruku, Allah ima lice, Allah ima, napravio osobine, I to je kao najljepša ruka nekog od nas. Ne I ne se kaže Allah poduči onome što mi razumijemo. Koriste i reč istine, pravilo ispravno. A mi kaže razumijemo lice i znamo šta je lice, ljudsko lice. Ko kaže da je ljudsko lice? Ljudsko lice je lice kod čovjeka. Ima još lica na zemlji. A ovdje se govori o Allahom licu kojeg nikog nije vidio. I koji iza sebe kaže lice ke mitri hiše njemu ništa nije slično. Tako da što god zamisliš nije tako, odmah ti možemo reći. Pa su oni potvrdili i prešli granicu potrzeđevanja. Pretjerali. Potvrdili do te mjere su pouporadili sa stvorenjima, znači sa svim sanima. Pa dođe čovjek i kaže da bi Allah bio savršen krug, je savršen Allah i kaže širok koliko je visok. On je ogroman, on je najveći, on je neuporedio, ali on je širok koliko je visok. Otkud to? ili dođe čovjek i kaže, pošto je tako objavljeno kako jeste, da Allah ima biće i da je opisan licem i rukama i nekim osobinama koje mi imamo, Allah je, na'udhu billah, kaže sedam svojih pedljeva. Pošto je insan sedam svojih pedljeva. Dug. Svako sebe kad premjeri, tako ispred. To, to ostavite za kuće. Ali, su ovo krupne stvari ljudi poredi Allaha stvoreni. I za njih se ne može reći da nije potvrdio, sve potvrdio. Samo je na nakaradan način potvrdio da je prešao mjeru. Allah od nas hoće da potvrdimo tekst i značenje i da kažemo kako njemu dolikuje. Jer to su Allahove osobine. A on potvrdio tekst i značenje i potvrdio kako insanu dolikuje. I složna je ulema da je ovo kufr koji izvodi iz I ovo je gore od onih prvih stvari. Tamo može biti nevatarija, može biti čuva i tako dalje. I sve ove sekte koje negiraju su nastale bježeći od ovog jasnog kufra. A to je poređenje Allaha subhanahu ta'ala sa nekim od njegovih stvorena. Da se Allah sam čuva. Ali surat al šta radi? Vjeruje Allahu u svemu što nas obavijesti. Potvrdimo ono što je sam se potvrdio onako kako je on potvrdio. A on je rekao, lej se ke mitrihi šej, njemu ništa nije slično, wa huva se mi'un basir. A on sve čuje i sve vidi. Pa je sve potvrdio sluh i vid, ali na osnovu pravila koje je već spomenuo, da njemu ništa nije slično. Znači čuje onako kako njemu dolikuje i kako niko drugi ne čuje i vidi onako kako njemu dolikuje i kako niko drugi ne vidi i sve ostale osobine koje sam sebi potvrdi, to one su savršene potpune jer je Allah savršen i potpun, i one su onako kako njemu dolikuje i nikome i ničemu nisu slične. Nit pretjeruju pa porede, nit odvađuju pa negiraju i neće da ono što je Allah sam sebi potvrdio potvrdi. Nego su sredina između ove dvije krajnosti. Zatim kaže وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية Oni su, kaže, sredina po pitanju Allahovih dijela između, kaže, Džebrija i Kaderija. Vjerovanje u Kader ćemo imati kao zasebnu temu, pa ćemo tu detaljnije govoriti o ovim sektama. Ovdje moramo samo osnovno da razumijemo primjer, jer cilj nam je da se uvjerimo da je sunnet mjera i da je sunnet sredina i da sunnet nije pretjerivanje i da sunnet nije popuštanje. Jer imaju sekte koje također tvrđe da su muslimani i da su na sunnetu, onako kako njima štima, pa su netlju jedni ocijene kao neko ko pretjeruje, a drugi ga ocijene kao neko ko popušta. Kaže, po pitanju ovih stvari, Allahovih dijela, između Džebrija i Kaderija. Šta je Kader? Šesti imanski šta? Rukno reste. Nemo da čujem šarstvo ruk, stup, temelj. Nije uslov ni zašto. To je dio imana. Vjerovanje u sudbinu odredbu dobra i zla. Da sve biva s Božijom voljom i određenjem. Da sve biva kako Allah hoće. I unutar toga imamo tri glavna pravca. Po pitanju dijela ljudi i dijela Allah. Jedni kažu čovjek nema slobodne volje. Nego Allah nije u potpunosti upravlja do te mjere da sve što insan uradi može se reći da je to Allahovo djelo. On je poput lista na vjetru koji vjetar nosi gdje hoće. I to su džebrinje. Prisiljenje. Oni koji govore pris, o prisile. Allah prisili insana, insan radi jedan kafir, mora da radi kufr i mora u džehennem zato što ga Allah natjerao on je imao poljima. To je sekta. Pa ne bi ko pogrešno shvatio. Nema slobodne volje insan, kaže, nikako. Drugi kažu, i ne ima podvrsta, dvije glavne podjele i ostalo, o tome ćemo ako bolje kad bude vakat. Drugi kažu, čovjek je krojač svoje sudbine. On radi šta hoće i dijele se na one koji kažu da Allah zna šta će uraditi, ali ne može se uplesti, jer je to insanu prepustio. I one koji kažu da Allah ne zna šta će raditi, pa su negirali kader u potpunosti. Jer je kader, učili smo više puta i ponovno ćemo učiti, sastoji se od četiri rukna, znanje Allahovo, htjenje, pitanje i stvaranje. Pa Allah je sve znao i što je znao da će se desiti, to je htio da se desi, da nije htio ne bi se ni desilo. I to je zapisao ljudima, znajući unaprijed šta će ljudi uraditi ono što im je dopustio da uradi neko kufr, neko ima, neko sevap, neko grije. I kad se to dešava, Allah stvara ljudi čini. I Allah ne čini, ne tjera, nego stvara, a ljudi čini. I to je ispravno vjerovanje. Pa neki kažu, ljudi stvaraju dijela, neki kažu, Allah ih radi. To su dvije krajnosti. Neki su se od te mjere da kažu, ne zna Allah ništa. Naukubil, dok se ne desi. Či kad se desi, on prvi sazna. Jer on sve zna. Pa su time uradili kufr. Ti koji negiraju da insan ima slobodnu volju zovu se džebrije, oni koji insanu potvrđuju neovisnu slobodnu volju, apsolutnu slobodnu volju, zovu se kaderije jer su negirali kaderi negirali kader u ovom smislu bilo dio, zadnji dio stvaranje dijela ljudski ili čitav kader čiji temelj znanja Allahu subhanahu wa ta'ala. Muslimani ne kažu da je čovjek apsolutno slobodan, ehli sunnet ne kaže to i ne kaže ehli sunnet da, da je čovjek apsolutno prisiljen. Nego insan ima htjenje, ima moć, snagu. I htjenje i moć mu je Allah dao. I stvorio njemu. Insan svojim htjenjem hoće i može pa uradi. Onda ako mu to Allah dopusti. Insan može da hoće, a da ne može pa ne uradi. Jer nekad može nešto uraditi, a neće pa ne uradi. Mora oboje da se sastavi da bi uradio. I treće, da je to već Allah unaprijed odredio zato što je znao da će uraditi pa dopustio. Nije prisilio, ali je dopustio i zapisao. I dokaz zato su dva ajeta. Jedan za drugi. Jedna tema. Li men ša'e minkum en jeste qim, kaže Allah uzvišnje. Ko hoće od vas da krene pravim putem? Pa nam time potvrđuje naše htjenje. Kaže, ko hoće ne krene. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ a vi ne možete htjeti osim ono što hoće Allah, gospodar svjetova. Ne možeš ti nešto htjeti pa da Allaha iznenadiš. Jer u njegovoj vlasti se ne dešava osim ono što on hoće. On zna unaprijed ko unazad. On sve zna. Nego je Allah znao šta ćeš uraditi, to ti dopustio pa zapisao i to je sudbina. Unaprijed je preteklo ono što je Allah znao i htio da se desi. Da nije htio, to je dopustio, ne bi se nije desilo sigurno ne bi ga ti mogao sad, ni savladati, ni zanaditi. Subhanahu wa ta'ala. I tako vjeruje ehli sunnet. Da mi imamo htjenje i imamo volju, pa s tim htjenjem i voljom i moći da mi uradimo što namjerimo, samo onda ako nam je to dopušteno naprijed. Pa zapisati. Pa je naše htjenje podčinjeno Allahovim htjenjem, a ne pre, natjerano i presidenim nego unutar toga. Nismo mogli iskočiti nikako. Niti radimo nekim tijelom koje je naše, nije nam Allah dao, ni na nekoj zemlji koja je naša, nije Allahova, niti unutar htjenja koje je apsolutno naše, a ne podliježi Allahovim subhanahu wa ta'ala pravilima, između ostalog i njegovom htjenju stvaralačkom. Pa jedni kažu prisiljen 100%, pa Allahu zulm pripisaše jer je natjerao insana u džehennem i krivene dužne, neke. Drugi kažu radi šta hoće, pa Allahu nemoć pripisaše i neznanje, i svašta nešta. Pa tu ima pod pravila, pod sekti, dođu ljudi kažu Allah, e, insan kaže samo ne plaćuje, Allah radi. Insan ne kaže poput noža, kao što šarije kažu, poput noža. Nož, neko uzme u rukom, i reže. Pa se kaže da je nož izrezo hljeb, na primjer. A ostali ga insan izrezo. Pa insan samo sredstvo kaže. I tako dalje. Mi kažemo insan hoće i može, pa uradi ono što mu je već dopušteno, a to dijelo kad se nastaje, Allah stvara je, nema stvaralaca, nema stvoritelja sem njega, I ne, niko ne stvara sem Allah subhanahu wa ta'ala i nije isto stvarati i raditi ti si uradio na dva načina. Allah ti stvorio htjenje i stvorio ti snagu i mogućnost i ti na osnovu toga uradio si što si uradio, pa ćeš za ono što si radio biti nagrađen i kažnjen pravedno, jer nije te Allah prisilio, ali ti jesi dopustio, ni ti Allah je zanadio, ni prevario, ni nemoćnim učinio, savladao, nego je Allah znao naprijed i htio i omogućio ti te stvari Pa kad se nešto desi, Allah je stvorio i dobro i, dobro i zlo, ali insan uradio i dobro i zlo. Bez obzira koliko je trebalo zamršeno, ono ovom ukazuju šarijetski tekstovi i ovo je istina i nije istina i nemoguće i kosi se sa jasnim ajetima raznoraznim ako kažemo jedno ili drugo, bilo da je prisiljen u svemu ili slobodan u svemu. Tijem moramo da negiramo nešto od Allahovi riječi, a to je nevjesto samo posljedno da vas našao Kaže, وفي باب أسماء الإيمان والدين prije toga وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم kaže po pitanju Allahovih prijeti između Murđija i Vaidija od Kaderija i drugih. Tako stoji jedno nuskri ovdje ne. Po pitanju Allahovih prijeti. Šta su Allahovi prijeti? Ono što je Allah spomenuo kao kaznu za grije. grije. Tu se isto ljudi podijelili se na tri velika pravca. Istina je u sredini i dvije krajnosti. Pa jedni kažu što Allah zaprijeti mora da uradi na nekog Allah. Mora da ispuni, mora da izvrši. A drugi opet imaju neka svoja pravila, pa prijetnje dođu onako oko ukras ovoj našoj vjeri. Pa imamo murđije koji kažu da dijela nisu od imana. Ni dobra, ni loša. Pa kažu ne, ne utiče dijelo na ima. Što znači radi kakav hoćeš grije, nema džehennema za to. I Allahove prijetnje ostaše, ostaše onako kao ukras i neće se ispuniti sigurno po njemu. Osim za nevjernike. A to što je to u srcu i na jeziku. A ostali muslimani koji srcem i jezikom potvrde vjeru po njima, mogu da rade šta hoće I to je kod nas, nažalost, rašireno ubjeđenje. I zato je narod do, dobro za luto od vjere da Allah sačuva i pomogne. Misleći da dijela nisu od imana, da mogu kako hoće, bitno je reći la ilaha ila Allah, Muhammed Rasulullah, a ako šta odradiš od dobra, to ti je bolje. Nije to bolje, nego je to obavisno. To će se i vagati, a toga će sam račun pred Allahom polagati. Suprotno od njih ima i ljudi koji su pretjerali od pitanju prijetnji. Do te mjere da kažu za svaki grijeh se mora u žehennem vječno. Tu imaju dvije glavne kategorije. Haridžija i Mu'tazina. Mu'tazila su oni koji negiraju kadar, ovdje obavezuju prijetnje. Pa Haridžija kažu ko radi grijeh veliki, ili ono što je po njima kufra nije kufr, to je ga vječno vodi u džahennem i nikad neće izaći iz njega, osim ako se prije smrti pokaje. No, a tezina kažu, istina je to na onom svijetu. Ali su probali to da primjenjuju, pa su vidjeli da na kraju moraju protekvirati sve osim sebe i da ne ide i da se s muslimanima mora živjeti pa su onda dorađivali, dorađivali od te mjere dok nisu izmislili stepen između dva stepena, položaj između dva položaja. Pa kažu, na onom svijetu onaj ko umre sa velikim grijesima, ne pokajavši se od njih, on je čafir, jedan kroz jedan. U džahenne mora za te grije. Ali na dunjalu kažu, on je ni musliman, ni kafir. Ne smijemo ga protekfirti, Jer će rijeska izbiti ustavno pravila, a i praksa njihova pokazala da ne može se tako živjeti i ne smije se tako vjerovati. Ali kaže, činio je grije, Allah za grijeh obećao džehennem. Ne smijemo reći ni da neće. Nego da spojimo, kaže to, oni pametni, obavezat ćemo džehennem, ali na onom svijetu, a reći ćemo da je ni tam, ni vam na dunjaluku, s tim da ćemo se ponašati prema njemu kao prema muslimanu pa su pogrešili više struku. Više struku. Prvi su bili realni, da tako kažem, logični, iako jedno i drugo je zabluda. Za velike grehe se ne ide u vječnom džehennem. Za grehe se ne ide u džehennem, osim za ono što je kufr. Veliki, širk veliki, nifak veliki. Ne ide se vječno u džehennem. Ali ovi kažu, ima, kaže, stepen između dva stepena, ni tamo, ni ovo, ono. Pa im kažu učenjaci, vaša se zabluda pokazuje na dan dženaze. Kad umre neko od onih kojima ste vi presudili da nije ni vjernik ni nevjernik, a da je na ahiretu vjernik, vi njega kopate u muslimansko groblje. Vi njega prije toga gasolite, kefinite, zamotate čefine. Vi njemu klanjate dženazu koju govorite Allahu moj smiluj se. A već ste ga već i džahenem sudili jeste rekli ako je na dunjalku takav moramo prema njemu kao prema muslimanima. Tako se radi prema muslimanima, do kraja. Pa na vam je, kaže, prvo da se predomislite skroz, vratite iz početka, formatirate ako možete na fabričke postavke, ako ne možete, da izmislite groblje između dva groblja, vjeru između dvije vjere, stane između dva stanja, dženaze između dvije dženaze i tako nešto, pa da ga stavite u, to, u taj vaš izmisleni nepostojeći stepen, na ovom svijetu, jer i tamo morate mu reći da je između dženeta i dženema, ne može vatra, ako se već molio za njega na ovom. Pa je to besmisleno. Međutim, ljudi su tražili, nisu htjeli istinu, a jasna im bila zabluda heređijska, pa i da im je da se uklopi negdje između, da ne budu, kaže, ni tamo, ne nađu sredinu. Jer su oni mislili da se sredina traži. A mi smo naučili da je sunnet mjera koji je objavljen. Sredina se nauči i primjenjuje i u nju se vjeruje. Za razliku od ovih Haridžije su protekfirili za grijehe, bilo velike, bilo male, bilo mubah ili sevap stvari. Poslanik sam svem kada opisuje Haridžije velike, prave, prve, pardon, i prave, među najboljim, najjačim, najtežim, najavljuje ih da će se boriti protiv Alije, da će biti ovo i ono, poznati opis. A šta su oni uradili pa su bili Haridžije? Zašto su oni tekfirili ti prvi koji se javili? Koji su Aliju i Muaviju protekfirili zato što, je postupi, zato što su njih dvojica radi Allahu anhuma postupili po šerijetu. Nisu se mogli dogovoriti, pa su dali predstavnike da, da im presude, da im nagode. Sulh onaj o smo govorili u suri Hujurat i Tafsiru. Nešto što je Allah naredio. Ljudi izvršili. Sevap uradili. Htjeli pomiriti se. Dođe Haridža i kaže vi ste uzeli ljude za sudije pored Allahovog suda, sud pripada samo Allahu i vi ste kafiri svi. Zašto su prve Haridže protekvirili Aliju, Muaviju i sve ashabi? Zbog koje greha, velikog ili malog? Ni zbog jednog, ni zbog jednog, dok se vapa. Zato je, braćo, moja definicija Haridžije onaj ko tekfiri za nešto što nije kufr smatrajući to kufrom. I nemojte da vas bunjuju oni koji to rade jedan kroz jedan su haridžije i kažu mi ne tekfirimo za velike grije. Ne moraš! Gori od tebe su takvi bili. Gori od tebe nisu tekfirili za velike grije pa su bili u džahenemu za života obećanim, najavljenim, opisani izgledom. Ali ja digo jednog i rekao, evo ga, ovog mi je poslanik najavio. Džehennemski psi ili psi stanovnika džehennema. džehennema. Nije mala stvar, ljudi. Petljat se u to. To je Haridžija makar vam pričao oko pričao. I spominje opšte definicije, bilo daje ili drugih. Ili se pravdao neko kako nije, Haridžija on samo tekfir, eto za to što mu je čef. Ali to nije kufr, to nije veliki grijeh, to je svakako kufr. I kad ti kaže s druge strane, zar nije tekfir odvjere, što me zoveš tekfirovcem? Mi njemu kažemo, zar nije kader odvjere? A u nema se složila da imaju kaderije. I tako neke druge stvari. Kad nisi ispravno shvatio temeljno pitanje uvjeri, bilo da si pretjerao ili popustio, možete se nazad po tvojoj zabludi, ili po tom pitanju. U ovom slučaju nisu sve jedni shvatili kader, pa su jednu kaderu pretjerali, drugi post, postili, u nema ih zove kaderi obje. obje. A onda im daje posebne nazive da se zna na koji se kaderi umisli, koju vrstu. Pa ima i Mu'tazira i Džabrije, koji su kaderi. Jedni pretjerali u kaderu, jedni popustili u kaderu. Oduzeli. Tako da onaj ko pretjera u tekfiru, Može se nazvati tekvir, tekvirđija, tekfircovac ili kako hoćete, šariatski. Jer je pretjeru ili ko oduzme. I to se može nazvati. Iako takvi upadnu u nešto drugo često, pa dobiva i taj naziv koji je prikladnjen. Ehli sunnet vel džemaat po pitanju Allahovi prijetnji kaže sljedeći. Svako ko radi kufru i unije na njem, umre na njemu Allah mu neće oprostiti, tu su složni svi. A kad su u pitanju ostali grijesi, svako ko umre na grehu ne pokaja se od njega. Zaslužio je džahennem. I on je pod Allahovim htjenjem. Jer Allah tako govori u suri Taube i na drugim mjestima. Ako Allah htjedne kaznit će ga pravedno, jer je već zaslužio grije, džahennem, ili kaznu bilo koje vrsti. Ali će ga kazniti prikladno, ne vječno, jer nije izašao iz vjeri. Iako Allah tjerni da mu se smiruje, smirovat će mu se i oprostit će, ima puno pravo na to i njegova milost je pretekla njegovu sržbu i ne mora se za svaki grijeh odgoriti. I neće ljudi za sve grijehe nikad odgoriti. Svakome će Allah od vjernika nešto oprostiti. Nekome više, nekome manje, nekome sve. Ali Allahova milost se mora pokazati na svakom. Pa nije ispravno da kažemo da nema od i ništa ne smetaju, ne štete imanu, I nije ispravno da kažemo da se mora za svaki grijeh vječno u džehennem ili da se mora ući u džehennem. Ne mora ako ga Allah stjedne oprostiti ga na sudnjem danu ako ga nije oprostio na ovom za vrijeme života na dinjaluku. Ali insan mora da se plaši grijeha jer je zna da je zaslužio džehennem i da ide Allah na sud pa tamo nekome će Allah oprostiti da neko će ga sigurno kazniti. Kažu islamski učenjaci, mnogo muslimana će u džehennem privremeno. I mnogo ih neće u džahennem, jer mnogo je nasprot mnogo. I hadisi šefa, o šefaatu i o vrstama šefaata su dokaz da muslimani koji uđu u džennet, u džahennem neće u njemu vječno biti, između ostalo. I mora se u sve vjerovati, jer sve je od Allaha subhanahu wa ta'ala došlo, bilo u Kur'anu ili vjerodostojnom sunnetu. Pa je i po ovom pitanju ehli sunnet sredina između dvije krajnosti, Također kaže po pitanju naziva imana i vjeri između Harurija, to su Haridje i Mu'tazila s jedne strane i Murđa i Džahmija s druge strane. Ista ova stvar, samo je razlika, ja sam pojasnio oba pitanja u isto vremeno. Dakle, prvo je bilo va'id prijetnja, šta će s tim biti na ovom svijetu? Pa Haridje i Mu'tazila kažu bit će u Džahennemu vječno, a Murđije svih vrsta i podvrsta kažu neće nikako u Džahennem, pravo ide u Džahennem. Sad je pitanje šta je njegovo stanje na dunjalku. Murđe, kažu musliman, jedan kroz jedan, njegov iman koji iman Džibrila i Muhammeda isti. Haridžije kažu kafir jedan kroz jedan. Čim radi nešto što je kod njih kufr. Mu'tezile kažu ne, ne, ne možemo ni tamo, nijamo, nisu sa sredina zlatna. Reći ćemo ni mu'min ni kafir, nego na ovom svijetu, a znamo šta mu je na ahiretu. Davanje čerijaskih propisanih termina je ibadet. Jer Allah subhanahu wa ta'ala već odredio termina. I ostavio učenje ljude da ih uče i tumače. Da se prenosi. Reći da je mu'min, ko nije mu'min je grije. I da je kafir, ko nije kafir je grije. I da je fasik, ko nije fasik je grije. I da je munafik, ko nije munafik je grije. I da je vlija, ko nije vlija je grije ti termini imaju svoju pozadinu, imaju svoje uzroke i razloge, uvjete, prepreke. Ko zna, nauči, savlada, ima pravo da govori. Ko ne zna, ima pravo da šuti jer mu nije obavezno da se petlja. I ima drugo, ima obavezu da šuti i ima pravo ako hoće već da se petlja da pita učenog pa da prenese ono što je od njega čuo. A ne da on govori. To su vjerski termini. A vjera nam je od Boga objavljena. Vjera se ne konta, ne shvata, ne štima, ne prepravlja, ne mijenja, ne dorađuje. Allah je upotpunio. potpunio. sa zmaje to o tome objavio. I s takvim islamom je zadovoljan. Pa potom pita ništa, jedni kažu ne smeta ništa. Džehmije i murđija, džehmije su glavna vrsta murđija, najčešća. Kažu ne smeta. Sve su to vraća muslimani potpunog imana drugi kažu sve su to kafire, samo je bitnost na ovom, na ovom svijetu, kako i šta. Ehli sunet kaže, koji je izašao iz vjere, taj nije musliman. Koji je uvjeri, taj musliman neke vrste, može biti potpuno, ako je potpuno muhsina, vlija, može biti veliki grešnik, pa za velikog ne grešnika ne kažemo potpunog imana, ne smijemo, nego kažemo vjerni grešnik. Vjernik je zbog svog imana onoga što ima, a grešnik je zbog, zbog grijeha na osnovu toga ih volimo i mrzimo onoliko koliko njima znamo dobra i zla. Također, pa volimo muslimana koliko znamo da je dobar i mrzimo ga koliko znamo da je loš i ne mrzimo njegova dijela, kao što neki kažu, nego njega, kao što ne volimo njegova dijela, nego volimo njega, ne zbog njegovog izgleda ili položaja, nego upravo onoga što pokazuje nam. I ovo me ulema često govorili, ja moram napominjati jer kad neko ovako nešto kaže, napadnu ga, kako ćeš to reći, kaj mrzimo djela, ne mrzimo čovjeka. A gdje su ta djela da ih vidimo, da ih mrzimo Da. A što to isto da ne kažeš za dobra djela? Ne kažeš volim ga što je dobar. Pa ga i mrzi što je loš. Ono niko koliko je loš. I to je pravda. I to je sredina. I čovjek može biti veliki grešnik do te mire da ima samo trun imana u njemu. Da mu gresi na grizu, je onaj namaz na kojeg mora da strajeva da bi bio muslima i da bude zadnji koji će izaći iz džahnema, ali da bude izbavljen i da bude muslima i da bude u džennetu uveden i da u njemu vječno uživa. I to je minimalan primjer, Muhammed sada se maksimalan primjer vjernika, između toga su stepeni, samo ih Allah zna, nama je obaveza da sudimo po vanštini i da ona kad se ispune uvjeti i otvane prepreke, damo mu šarijatski naziv koji mu po šarijatu već određen sleduje, a ne da mi nešto uljepšavamo ili da se svijeteći nekome nadimke mu lijepimo kojim ne zasluži. Također po pitanju sahaba Allahova poslanika sallallahu a nehi veseleme kaže između Rafidija i Haridija. Nije samo spomenuo, kad budemo radili propise o sahaba, naučit da tu ima još sekti, ali ovo je primjer. Zašto bih je spomenuo? Jer šeh je pisao onako poslanicu na sjelu i završio, samo primjer rekao. Tako da nije uvijek bio precizan u, svak, u svemu, moglo se to još bolje staviti. Ali ovo je dovoljno. Dođu Rafidije, šije, koji odbiše Zejda ibn Anija, ibn Husejna, ibn Anija, ibn Abi Taliba, zato što su ga pitali šta kaže Šojbu Bekru i Omeru, a on reče, dva pomagača, divni pomagači mog djeda, to je iz poslanika Muhammeda sa Pa ga odbiše i osudiše što ih nije osudio, što ih nije psovao, vrijeđao i tako dalje. To je jedno tumačenje razlog zbog čega su nazvani Rafidija, a na kraju su oni odbili vjeru u potpunosti. Rafidije su oni koji odbiju. Odbili su vjeru onako kako je objavljena, nakon su odbili sunet i što su odbili izvjera šerijata, a to je objava, pa izmisliše imamet, i da imam vodi od evlije i da imam komunicira sa Allahom i da imam nepogriješiv i da je bolji od poslanika jer poslanik indirektno preko meleka a imam direktno sa Allahom razgovara i pripisaš je Allahu beda da se Allah predomišlja pa kaže izvešću vam je tad i tad pa kad čuje da je neko otkrio tajnu promijeni na udu bila slaže to je suština toga Pa kaže ne ne nego nakon 200 godina Pa opet, tako tri put, onda je kaže sakrio, rekao, neću vam sad nikad reći, kaže, izaći, vi ga dozivajte. Pa izmisliše još mnoge druge stvari. Ali ono po čemu su, kad su pitani ashabi tipični, da protektiriše sve ashabe, pa i mrtve u kaboru. Za jedne su rekli da su odmetili svi nakon poslanika, osim Ehlul Bejta, poslaničkog, i onih koji su, kaže, nekoliko, njima godili zato što imaju perzijske korine ili nešto drugo. Pa kaže, oni su bili štićeni cehli bejta. Pa izuzeše šaku ashaba među 120.000 ili koliko je bilo i više od toga na kraju, samo hađu je bilo puno. I sve protekvireše ostali. A šta je Ali Saravatom? A šta je sa Ebu Bekrom i Omerom i ovim koji su preselili prije za života poslanika sam sve, odnosno ubrzo nakon toga, prije frke sa Alijom kad su oni nastali? Kaže, to su bili munafici. Živjeli kao munafici i umrli kao munafici na ovom Prevarili poslanika sa Allahom sa A oni vjerovo maksimalno. Spominjao sam hadis, da je poslanik sa kao što je u Buharinom sahihu, ispričao sahabima čudnu priču. Čudnu priču. Znao da će vjerovati, ali teško je povjerovati. Od prvog. Pa kaže, jahao je čovjek kralu, pa se okrenula i rekla, nismo mi za ovo stvoreni. I kaže, ja u to vjerujem, je u Bekri Omer. Za njih garanti odmah. Vjerujte i vi. Toliko je pouzdan bio u njih dvojicu da kaže ja vjerujem Ebu Bekr i Omer. I oni uspjeli tako po, po rafidijama da prevare poslanika sa samim tim je Allaha pa objavi Allah da je temu to drug i svašta nešta a oni uspjeli tako vješto da sakriju. Pojem taj da su omalovažili ugled ashaba do te mjere da su ih protekvirili osim nekolicina. Harid također protektiriše sve, a počeoši sa Alijom radijallahu ta su nastani. Dok Šije protektiriše masu ashaba, a uzdiže, e, digoše Aliju i Ehlul Bejt na stepen Bogu ovaj božanstvo. Pa i dan danas dozivaju ja Husein, ja Ali, ja Fatima i tako da. Jedne poniziše maksimalno, druge uzdigoše maksimalno kako se ne bi smijeli ipošto. Haridžije nisu imali poštovanje pa su ponizili, imaju drugi koji su specijalizovani zato da mrze ehlu bejt, ne mogu bila nasibije, tako oni nazovu šije. A postoji sekta nasibije koja mrzi ehlu bejt, sve su to zabrali po pitanju ashaba, ehlu se nas kaže, ljudi, najbolji ljudi, ljudi nisu bogovi, najbolji ljudi. Najbolja generacija Allah za njih rekao zadovoljan njihovom vjerom. se sam rekao, hajrul kurune karni, najbolja generacija je moja generacija. Ljudi, najbolji ljudi, bolji od svih ashaba prethodnih poslanika, jer je naš poslanik najbolji poslanik. Volimo ih sve. Za sve dobu učimo radi Allahu anhum, da je Allah s njima zadovoljan. Razlike prema njima pravimo onako kako su došle. Ne kažemo da su ne udubila da imaju šta božanstveno kod sebe i ne kažemo da su nevjernici, otpadnici, monafici, kao što kažu drugi, nego i tu sredina. I ovo je pet velikih pitanja, a ima još puno, kako budemo jednu po jednu stvar, tačko radili, ako Bog da u budućnosti, pokazivat će se malo detaljnije i uvijek će se pokazati jedna stvar. Da je sunnet mjera, a Islam jedina kod Allah ispravna vjera i da se na osnovu te mjere mjeri koliko je insan na pravom putu, sunnet je jakida, nije samo sunet praktikovanja, sunet onda namaza ili izgleda i tako dalje, sunet i ponašanje, ne samo fikh, opet napominjem, i sve je to sredina između krajnosti, makoliko ih bila. Sredina i umjerenost, jer nećeš naći sektu, a da nije ili pretjerala ili popustila po bilo kojoj stvari gdje se razilazi i odstupa sunet. Sunet je nešto najbolje što je insan što insan može dobiti od Allaha subhanahu wa ta'ala uputu da bude i živi i vjeruje na sunnetu i po sunnetu. I da na tome preseli. Onaj kome je Allah omogućio da sluša, da uči, da se pripisuje sunnetu, ne može se Allahu zahvaliti na tom blagodati. Jedino što može raditi je da zahvaljuje i da se trudi da na tome preseli. I da moli Allaha subhanahu wa ta'ala da ga na tome usmrti i proživi. Ja zaista, zaista biti na putu među svim putevima koji idu ka džehennemu, na jedinom putu koji vodi ka džennetu, direktno, a ne kroz džehennem, je nešto što vrednije što insan može zamisliti po želiti. Allahu se zahvalijemo na blagodati sunata, na blagodati spozna izvornog islama, na mogućnosti primjene pozivanja. Molimo Allah da nam poveća, da nas učvrsti i na tome usmrti, i s takvima proživi. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da uputi nas i naš narod na pravi put i da nam pomogne da živimo sebi i drugima dobro činimo, a kad preselimo na smrtne muke i budu zadnje muke koje osjetimo. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهدى